Слушнавме, значи, дека и од овие последните стихови што ги утрените кажувавме, дека ние треба да бидеме рибари. Господ сака да постанеме рибари, значи вешти во фатјање на риби. Ама знаете што е проблемот? Што ние во црквата имаме и мечки, кои се во, како се вика тоа на hibernating, а, значи, во зимски сон. Значи, од една страна имаме и рибари, ама си имаме и мечки што спијат. Не разбирате ли? Значи, сега немојте да се вредјате, него покушаваме да ја најдеме вистината која ќе ни помогне да го разбереме нашиот спасител Исус Христос. Јас бев една дебела мечка која спиеше и повремено се будеше, а Исусе, тука си добро, па ќе си легна. И така, значи, и тоа е и мој искуство. Значи, јас велам вака, ама и вака. Усвари прво вака, па после вака. Значи, многу е важно да сватиме оно што рековме, дека треба ние нашето тело. Јас се консултирав со Мики Никола пред да а, велам, Бики, дали ти се сложуваш? Зашто не сакам да ви да употребувам термини овдека што може би на вас ви се тешки и ке речете, брат Мирче, ти многу претеруваш со твоите изрази и јас не ги прифаќам нив. Или пак сум збунет. Или... Меѓутоа, он во потполно, значи, го одобри тоа што јас ви го зборам на вас, дека не е тоа во смисол нешто што, што е ново или непознато Значи, он се сложи со она што рековме прошлиот пат, дека човекот, ние луѓето, грешниците, треба да се претвориме од субјект, што рековме, во објект. Дали е тоа навредливо? Дали е тоа неразумно за христијаните? Неразумно, така? Меѓутоа, јас ке ви кажам дека Тоа е неразумно од аспект на човековата грешна природа. Меѓутоа, кога ќе се поврземе со Христос, тоа и те како е разумно. И те како тоа има смисол во нашиот живот. Зашто тоа го велам? Зашто Библијата јасно ни вели. Вие сте храм на Духот Свети. Дали може овој храм да збори? Сега малку одиме во во суштината. Дали може овој храм да прозбори? Кажете му нешто, еве, на дрво, ајде, кажи нешто. Чути, не кажува. Пробајте на столбот, може, столбот ќе каже нешто. Значи, што ми е поентата? Не сакам да филозофирам, али сакам да ви кажам како јас тоа го разбирам. А па вие ако мислите дека јас се занесувам, слободно кажете ми, брат Мирча, бе, тоа не е баш така. Ве молам, Значи, отворено ви се обраќам и ве изазивам, односно, добар е тој збор, предизвикувам, ти благодарам. Видиш, тоа е проблемот, значи, многу јазици се мешаат и, и добро е да вака ме, ме, ме пазите, затоа што некогаш, јас мислам на предизвиком, не изазивам. Значи, тоа мене ме тера да јас размислувам до каде сум дојден на мојот пат со Исус Христос. Кога рековме храм на Духот Свети, Значи, тој храм, точно тоа и брат Никола, и, и, и брат Мики Сабајле тоа го објасни многу убаво. Не разбираш? Само јас сега идам малку подлабоко, за да посликовито тоа го разбереме. Што тоа значи? Во практичен смисол на животот. Точно е тоа дека сум јас, тој кој одлучувам, да Христос дојде во моето срце. Ама ако ќе одлучам, тогаш мојата активност престанува. Замислете еден мртов човек тука сега да ви легне, да ви го стават мртов човек и да тражите од него нешто да каже. Да го удрам, да го навредам, да го штипнам, па дури со нож да го боцнам, сега немојте тоа да работите, али и тогаш тој нема глас да пушти. Уствари, што е поентата? Поентата е дека ако ние правилно ги сватиме Галатјаните 2.20. И брат Никола тоа го имаше во проповета, и брат Мики, и јас, и секога што Господ ќе ви го дава преку Духот Свети, доека не сватите што значи тоа. Рековме Евангелието, радостна вест. Ќе видиме, значи, уште еднаш ќе пробаме да, да го заокружиме она што го зборевме за грчкото преведување на зборот, али прето имаме друга работа да свршиме, значи, да видиме, од и јас се консултирав со вашиве проповедци, со брат Борче и со, и со а, Јани, значи, имам, да така кажам, значи, дозвола да, да зборам за гревот малку повеќе. Велам, дали сте го разработиле по, по некои одредени а, длабоки, подлабоки теолошки анализи? И јас тоа ќе пробам да го направам сега, да ви кажам колку е озбилен гревот и што тој све содржи, да би на крај ние заклучиле у ствари што треба да направиме и да видиме како и апостол Павле тоа го сватил, како он го применил во својот живот. Меѓутоа, пред да тоа а, а, почнеме значи, со обработка на, на, на, на тој приступ, треба да видиме значи, каде сме. Кој овдека најпоносниот човек? да ви кажам дека тоа сум јас. Ми е страв да употребам појаки зборови, затоа што да не погрешно бидам сватен, али најубаво е кога ќе сватам дека јас сум проблемот. А ти, брате и сестро, погледни, може би имаш сличен одговор. Зашто? Јас сум, може би, најголемата кочица на себе. Зато што тешко е на човекот во неговата природа да го даде она свој селф, она своето его. Егото е неверојатен проблем. Егото е странец за небото, а домакин за земјата. Значи, на нашата земја, многу е убаво да си бидеш себичен. Толку е сладко, толку е пријатно толку е привлечно. Ќе ме почешаш, нели рековме, и што чекам сега? Да ме почешате. Ако тоа не го направите, ќе си имате проблем. Вие сте, значи, себични луѓе, под знакот на наводници. Меѓутоа, дали Исус Христос, кога Он умре, дали Он нешто очекуваше за возврат? Шо вика? Според неговиот разговор со Аврам, кога го направи заветот, Каков е тој завет? Што рековме? Договор или one way во еден правец? Значи само во еден правец. Тоа е неговата воля. Вика, Авраме, само слушај, ништо не тржам од тебе. Оно што тражаме, што? Да веруваш. Оно што тражам од тебе е да веруваш. Тоа е се, не само што од Аврам Господ очекува, он од сите деца Божи во светот тоа го очекува. Да веруваш. Значи, поносот човечки е озбилен проблем со кој целата планета, наша земја се сочува. Зато што ние, чим сме се родили за плакале, автоматски сме ја прифатиле преварата на нашата прамајка и прататко, односно на Ева и Адам. Автоматски, си се родил и готово. Ти си со таа природа. Значи, ние се раѓаме со биолайф, не зој. Што значи био, што значи зој? Био, ако сакате да го разберете, одите на гробишта. Че видите како, каде му е крајот на биолайф. Али Господ сака да ни даде зој лайф, вечен живот. Често велиме ние дека сме амбасадори на Исус Христос. Е, тоа е сега малку поозбилна и повруча тема. Ќе оставиме, може би, за друг пат, да многу подобро тоа нешто го разбереме. <clears throat> Пред да предеме на, на, на, значи, на гревот, каде што малку ќе анализираме, јас ќе предам тоа брзо, нема да ве мачам, само оние кои сакат да запишуваат стихови, ако ги интересира, затоа што многу интересатни стихови ќе, ќе споменам, пробајте да запишувате, па ако не ги фатите сите тие работи, видете ме после разговорот, ќе ви помогнам да ви кажам кои се тие стиховите, јас ги имам све испозапишено. Сега го тражам едно друго ливче, каде што малку сакам да ви кажам како јас, како грешник, го разбирам Бог. Али мислам дека нема ништо лошо да ви кажам, затоа што ова што ќе го кажеме сега е нешто што е, значи, не е никаква ерес или нешто, филозофија некоја. Него, него сакам да ви кажам кој е нашиот Бог. Оно што ние знаеме за Бога е што? Дека Он е, како го викате вие тоа, омнипрезент, секаде присутен, така ли? значи знаеме дека е све знајучи, така, омнисијент, и all powerful, семоќен. Има ли уште нека друга карактеристика за Бога? Или тоа се тие три, молим, кажи? Точно. Се сложувам, брате, во подполност. Е, сега вака, да продолжиме, значи, сега со... Оти тоа се три dignitaries. Какви три дигнитарис? Великодостојници. Уникатни. Immutable. Значи, кои не можат да се... Нема... Све друго може некако да се, да се манипулира, али со овие три dignitaries. It's unique. Значи, нема никој како нив. Значи, Бог е вечен. Значи, поред тоа ова што рековме, омнипрезент, омнисијент и омниподен, он е вечен. Нема почеток, нема крај. Тоа што значи? Љубице, он живее во што? Во сегашноста. I am. Така? Он е непроменлив Бог во неговата природа. Значи, immutable не можеш, не се менува. Бог е љубов, што рече братот. Тоа е тоа. Не можеш ти таа љубов да ја промениш, да ја провоцираш, да додадеш, да одземеш. Таа љубов, браќа и сестри, го доведе Бога каде? На крстот. Значи, на крстот имаме што? Кулминација Знаете, она статистички, ќе се земете, емпериски ќе покажете графички, тука, тука, тука, па правиш трендова линија, али кога ќе дојдеш до крстот, тука, вуф, иде горе. Врвот на Божијата љубов. Тука гледаме колку Бог не сака. Кога велам Бог, не мислам само на Исус Христос, ве молам. Мислам на Отецот и на Духот Свети. Сите тројца, како еден. Толку сме љубени, толку му сме мили, толку му сме драги, да вика, абе, не тражам ништо од вас. Ништо да сторите за вашето спасение. Јас све ќе сторам за вас. Само требате да ми верувате. Нашиот Бог е праведен и добар. Со тоа ја чувствуваме неговата доброта. Добротата на Отецот, Синот и Светиот Дух. Ова намерно го правам, затоа што сега, браќа и сестри, во последно време имаме такви филозофи по црквите, во адвентистичката, а и надвор од адвентистичката, каде што се соочуваме со овој основен проблем. Ко мали деца си играат со тринити и филозофираат, а со ехавистите немојте ни да зборите по оваа тема, оти нема шанса да излезете на крај. Ве молам, сум пробал лично Пената ми фатила устата, оти они си имаат своји книги, кои ги преведуваат така, да ти, векам, што правите бе вие луѓе бе? Што ви е целта? Зошто тоа го правите? Како се спасувате? Они се збунет. Едноставно, немаат одговор. Али си го држат своето, она што е, е ерс. Што вели мини? А слушнав право да ви кажам најново во Русија, дали знаете тоа? Еховистичката црква е забранета зато што русите не се мутави. Викаат, проповедај ми како сакаш Бога, ама немој да мешаш Отецот, Синот и Светиот Дух. Гледај се Русија па колку паметна испадна. Значи, не, не, не ликувам тоа што ги забраниле, Оти утре може русите ќе кажат нешто слично и за адвентистите, а и нашиот ред може да дојде, али нашиот ред ќе си дојде со право, затоа што така е проречено. Ама ова овдека е, значи, нешто што е ерес, тешка ерес, Ерес е добар збор? Добро. И на крајот, значи, седмата карактеристика на Бог, он е Бог на љубов, ова што конечно, значи, запечатува. Совршен и најдлабока манифестација на несебична љубов. Тоа ќе ја најдеме кај нашиот Бог, нашиот Спасител и нашиот Дух Свети, мил Дух Свети, кој, кој толку трпеливо чека да се всади во нашето, односно да го всади Исус во нашето срце. Треба да сватите, браќи и сестри, како Бог функционира. Како Он владе. Видиш, јас го користам зборот во еднина, не користам множина, владеат рековме се три dignitaries, али по целата Библија добиваме упозорување. Значи, немојте да мешате тоа што сме тројца, да не гледате како тројца. Ние сме Бог. Јас сум твојот Бог. Значи, гледаме едно претопување на, на а, personalities, така, и тука го имаме нашиот Бог, зато кој ќе почнете да анализирате Библијата од почеток до крај, го гледаме Отец, го гледаме Син, го гледаме Духот Свети. Ама они еден со друг, толку се велича. Синот вика, не моја волја, оче, твоја. А, си, а таткото вика, послушате го синот. А, а Исушо вика, не јас, ќе го пратам адвокатот, односно како викате вие, учителот, советникот, утешителот, тоа е Духот Свети. Гледате ли како постои една совршена хармонија во тројството? Свет чинат, Бог, значи, можеме словно да кажеме, свет чини, затоа што Он така сака да го разбереме, за кого? За нас, мизерните грешници, кои го издадовме. Дори кутриот апостол Петар дојде во таква ситуација да три пати се откаже од својот Господ. Дојка конечно не му кликна во главата и му рече на Господа, Господе, ти се знаеш. Помогни му на моето неверство. Значи, Петар кога се испразнил, дали сега покушавате да го споите оно што збориме? Значи, кога Петар се испразнил, Кога видел дека од Петар нема ништо, него само треба Господ да влезе во неговото срце, за да Петар стане прав Исусов ученик. И што му вика после тоа, Господ? Е, сега можеш да ги носиш ја, јагијата на паша. Сега си спремен. Значи, кога влегла агапе, љубовта во срцето него. И не само у неговото срце, тука и апостол Павле и останатите ученици, кои во таа љубов, гледа како они отпочнуваат со 50 ме разбирате ли, како почнуваат да одат напред и да, и да го слават името Господово. И тоа ќе го приметите, тој исти дух, во сите апостоли. Нема разлика во срцето на апостолите. Они се како едно као што бил Отецот. Ако сакате докази, може да ви читам од стиго, а верувам дека тоа го знаете и сте расчистили со тоа работа. Најак доказ ви е што? Апостол Петар вика, браќа и сестри, пасете, вика, тамо при крајот на втората посланица ми се чини. Вика, ене, гледайте, као што е нашиот брат апостол Павле, што зборува за тешки работи. От еден колега мене ми рече на работа, Oh, I understand Gospels, it's so easy. Ок, okay, Данијел. Ја му реков, добро, Данијел. Ти го разбираш и јас тука не сакам да го навредувам, значи. Али он покажа дека прилично не го разбира Евангелието. Прва ствар која он не ја разбираше, а што е карактеристика на Евангелската црква, е тоа што, јас мислам дека тоа го објаснив, значи, они веруваат, Стариот Завет е што? законот, а новиот завет е што? Исус. А што ние веруваме? Што рековме? Ајде да видиме еден мал тест. Што е стариот завет, што е новиот завет? Тешко прашање? Ја би требало сега сите раци да ги дигнете горе и да кажете, јас прв да кажам. Затоа што ја мислам дека тоа доста добро го објасни. Значи, Стариот Завет кога ќе појдете од Агара и Сара, е многу лесно да се објасни. Стариот завет сум јас, моето јас. А новиот завет е Исус Христос. Значи, што рековме? Не јас, него Христос. Тоа е новиот завет. Значи, Господ сака Оти од сите оние јагниња, сите оние жртви што се принесени, тоа е се само една, еден несовршен начин да покажеме дека го чекаме Господ и чекаме да Он конечно дојде и да умре за нас грешниците. Добро, да видиме сега малку понатака да одиме и да пробаме да дефинираме некои работи кои се многу исто важни и да сватиме, значи, што е тоа? Кој е син проблем? Ајде, кој ќе ми помогне сега? Како да го преведеме тоа? Син проблем. Како вие го тоа го преведувате? Проблем на гревот. Добро, благодарам. Да значи, проблем на гревот. Кој е најтешкиот дел од оваа формула, кога доаѓа во прашање практичната примена на првата половина од реченицата не јас, него Христос. Најтешкиот дел е not I или не јас. Тука сите ние, браќа и сетри, имаме проблем. Имаме проблем. Брат Никола, Што ми рече ти вчера? Се сеќаваш ли? Што се случува во Адвентичката црква? Зошто се случува ти работи? ради овој прв дел. Зато што ние сакаме да мудруваме. Сакаме да филозофираме, умешто да се уединиме и да го чекаме Господ здушно. Значи, основниот проблем е не јас. Она Христос е лесно, ама никако да се решиме од тој проблем. Гревот, се ово малку може би ќе биде и досадно и затоа побрзо ќе одам, затоа што сакам да тоа го заокружиме, за да имате представа. Во Езекија 28, 28 глава, 14-15 стих, вели дека гревот првпат се појавил на небото. И тука ќе застанеме да тоа сте слушале колку сакате во текот на животот. Од оваа катедра е тој стих многу пати цитиран. Кој ќе во Исаија во 14 глава, 12 до 14, онда ќе видите дека сотоната уствари, сотоната се воздигнал, така ли? И он прв ја нарушил хармонијата на таа несебична љубов на небото. Римјаните 7.7 вика, во срцето на секој грев е што? Кавичиснес, како го преведувате? Као нешто, нешто што, што посакување некое. Некое посакување, значи, она кој ќе пожеле, че значи сега, Данило, ти имаш Мерцедес, и јас ќе го посакам твојот Мерцедес. Тоа ти е многу добар пример на кавичуснес. А self-love, јас нема ни да го приметам твојот Мерцедес, Данило. Тоа е, видиш, која е огромна разлика. И ќе се радувам што ти имаш Мерцедес. Видите, значи, тоа се Два различити поима. Лјудско е и да имам и јас. А не себичното е Господе, хвала ти што си го благословил тој брат. И тука застануваш. Не одиш понатака. Видите која е тоа разлика. Значи, тоа го наоѓа во Римајте 7.7. А во Јован пак 8.44 гледаме како сотоната од Луцифер почнува да значи, се изобличува сега и постанува сатана. А во откривенето 12 глава од 7, сега малку одам побрзо, за затоа што, велам, имате снимка, па вие кои сакате малку да ги анализирате овие стихови, одите онлайн, па тогаш запишете си ги и читайте, затоа што ова се убави работи, кои што јасно ни покажуваат како гревот почнал, како се развил. Сега ќе почнеме значи, со развијане гревот, значи се јави во срцето на Луцифер. Таа клица, таа инфекција. Замислете, совршен во вечноста. Не можеш да одиш назад со билиони, трилиони, трилиони и тоа нулите да ги додаваш околу земјата па да се вртиш неколку пати и една единица давиш, да ставиш на, на почетокот, нели? И онда нули, нули, нули. Не можеш да му го најдеш крајот на почеток. Не можеш. Немојте да пробате, затоа што ќе ви пукне нешто во главата. Зашто тоа не е, не, ние не можеме да го сватиме. Вечноста е нешто што за нас е страно, чудно, неразбирливо, несватливо. Вечен Бог. Е сега, како гревот се развива? Замислете си ги, јас тоа мислам дека и го обработив малку кога ви кажав за како Ева и Адам дошло до идеја, им се го прашаат Господ, они самите рекле, чека да се ние покриеме, голи сме. А вика Господ, како вика, вие знаете дека сте голи? Е, па ете се срамиме. Слушай, вика, сега, јас ќе ви дадам нешто поубаво, да си ја покриете срамотата. А како најубаво може човек да си ја покрие срамотата? Јас кој сум тежек грешник и јас ми се декламирав како таков, значи ви признав дека сум грешник, тежок, и дека 40 години вртев лево-десно, се будев како мечката од зимски сон, значи тоа, јас сум мечката. Се будев, и покушавав, а, па една списипам. Па легни. Дојка конечно не се пробудиш и сватиш дека ствари, ти од мечка треба да станеш рибар. Се велам за себе. Значи, не сакам да последни кажете брат братниче, ме навреди, значи за себе тоа го велам. А, значи, вика јагнето. Јагнето може само да ти помогне да го покрие гревот. Али тоа е почетокот. Тоа е страшно нешто што... Замислите дека треба да одите на некоја тешка операција, во која е прашање дали ќе приживеете или не. Таа тешка операција треба да изведе Исус Христос на крст. Он тоа го знаеше уште пред да ние паднеме. Состанокот помеѓу овие три dignitaries – беше уште многу порано пред грево што се појави, затоа што тие во нивната мудрост и оние седом точки кои ги разработивме за и они можат тоа да го предвидат. Господ е единствениот кој може да го знае гревот, а да не погреши. Никој друг. Кој друг ќе про, Затоа, вилам, имаме уникатен Бог. Единствен Бог. Immutable. Не можеш да го копираш. А вие кои сакате да си играте со него, погледнете на крст. Колкава е неговата љубов? И таа љубов ќе прочуваме во вечноста. Значи, откривени 1, 26 и 28 ни избори како Бог ја створил земјата и како нашите прародители падна. Во Лука 4, 5 и 6, значи 4 глава 5 и 6 стих, можеме да читаме како нашите прародители беа преварени од змијата, која и ден денес ровари. Понатака во ова што е многу важно, запамтете, друга Коринтијаните 4 глава 3, 3 и 4 стих. Ако ви кажам дека сотоната е Бог, ќе ми верувате ли? А, али, да, али Бог со мало слово. Не Бог со големо слово. Не разбирате ли? Значи, он се прави Бог, а не е прав Бог. Он ја узурпира оваа планета. И он сака нему да му служиме, защото тој е тренутно се уште овдека главен. Ова е неговата територија. Бог ја дал оваа територија привемено во неговите раце и вика, ајде, оди, работи ти крвниче што сакаш да работиш. Ама јас со мојата крв ќе им помогнам на моите деца, кои конечо ќе свата дека мене ме требаат и благодареки на мојата крв јас ќе влезам во нивното срце и ќе те победам. Ќе те разобличам. Моите деца ќе сватат кој си ти. Оти и сите овие кои се надвор, они се збунети, браќа и сестри. Немојте другаче да ги гледате, ме, молам. Тоа се само збунети луѓе кои лутаат во атеизам, будизам, изам, изам, изам, ставете си кој сакате зборче, тоа е нивното лутање. Они лутаат и збунети се. И кој друг може да им помогне, неко ние која знаеме вистината. А сега ние ќе чутиме и само тука ќе седиме. Па немојте, не е тоа Евангелието. Евангелието да одиме надвор. Не кој ќе биде на катедра, неко кој ќе биде надвор. Да покаже, да ги повика луѓето, да им каже, луѓе, а без бунети сте, бе, де да ви покажам, оп, се извинувам, од Библијата за како сте збунети. И многу лесно можеме да им покажеме. Тоа многу лесно се, се објаснува. Али изборот е, значи, личен. Зашто Бог ни дал што? Слободна волја за ние самите да одлучиме дали го прифакеме тоа или не. А во првата Јованава, во петата глава, 19 стих, тука го гледаме него као uh, wicked one, значи као зол, као оној кој, кој е крвник. И на крајот, значи, во другата Петра 2.19, гледаме како човекот кој е совладен, пазите, ова е многу важно, сега апостол Павле многу пати го нагласува неговите посланици, како онај кој е победен од сотоната. Значи, сотоната нас не победи кога? Кога не победи сотоната? Ајде бе, кога? Така е, јаболкото. Значи, од тогаш ние сме поразени, изгубени, готово. Немаме шанса. Од тој момент, не после. Ај сега да одиме понатака да видиме, значи, овој, да така кажам, трул систем кој се развива на нашата планета. Што се развива? Национализми, племе, племенство, дајте како има и племиња, политики. Во образованието, денеска во Америка, дури гласаат и да не смеш да го <laughs> кажеш името Бог. Не знам како е овде во Македонија, или во, на територијата на Бишна Југославија, значи донесуваат закони, немојте луѓето се чувствуваат непријатно кога ќе кажеш дека Господ го створил светот, па да го избегнеме тоа. Гледај, сотоска работа. Во во образованието, мес, во трговијата. Трговијата најлесно можете да го видите себичното срце. Подпишувам договор, само ако имам што? Интерес. Иначе, трни ми се од патот, не те познавам, кој си ти? Али ако имам профит, аха, дојди вам, ќе пиеме и кафе, и ќе се напиеме нешто, ќе си каснеме, и ќе те почастам. Ама ако имам интерес, Без тоа ништо. Погледнете кај се ме отеше како да. Па и, па и дури во, во, во кога ќе погледнете во рекреацијата, каде оди човекот? Јас да одам на Хавај, душичката да си ја задоволам, да мене ми биде убаво, па што ми е гајле за другите? И тука е влезен дјавол. Во спортот, што прават во спортот? Се тепаат, се дриблаат за пари, фрлат кошеви за пари. Јас сум на оваа страна, ти си на таа страна. И се извинувам, јас сум тој кој што овде каде ја беше нашиот драг брат Кочовски. Никола, ја мислам дека и ти беше тогаш кога отидовме да го гледаме а, Касиус Клей, Мохамед Али, боксуваше против а, тоа време кој беше? Леле, ја, ја сум во проблем, бе, луѓе, бе. Времето отиде. Ај, отиде времето. Уф, Не знам што ќе правиме сега. Имам уште 7 минути, а ќе ми требаат уште, ја мислам, најмалку 20 на. И што сакам да кажам, значи? Ке, ја ќе застанам, ако сакате ќе застанам, немам проблем со тоа. А, затоа што мислам дека секој етапа од ова што јас ви го изнесувам е, е доволна да можеме да прекинеме, само може би уште ќе ми дајете некој додатни кредит, овај, Значи, се сеќаш кога бевме, го гледавме мечот, ти беше тогаш, знам дека бев јас, Зоран, не знам дали ти беше. Не си бил. Онда беше оној, а, што слушам, починал братот од Зага, како му беше името? Ацо, он почина, така? Да, он беше таму, се сеќавам. И уште неколку, значи, Кочовски беше човек, кој отвараше неговата врата, дојдете вика да сердуваме на Господа. Ама тогаш не повика да гледаме бокс. Оно е финалниот меч меѓу Али и дали беше Фрейзер или Фориме, не знам кој беше. Важно знам дека Клей победи. И тука беше Брастево. И после боксот, ај вика сега да се помолиме на Господа, значи шо бевме заедно. И шо гледавме? Тепање. Ама братко Човски не да му замерите, он беше, ја мислам, многу по футболот, ако се ако не се лажам, ама спортот, <laughs> значи као спорт си сакаше да се гледа. И не му пребацувам ни една трошка. Тој човек беше толку исполнет со љубов. Ама спортот, видиш, сите си ние имаме некои слабости. Спортот е толкава обмана на овој свет. Една невина обмана. Сега ти не еден човек во овој свет да му кажеш, слушај, спортот е грев, ќе че, абе, ти си будал, абе, тебе ти го измиле мозокот на црква тамо, бегај тамо од мене, не сакам да си имам работа со тебе. Разбираш? Тоа ќе ви речат, затоа што они се обманети. И во спортот гледаат, тоа е такмичење. Какво такмичење? Библијата не познава такмичење. Ме разбирате? Тоа е стран термин. Во тројството, those three dignitaries, не постои кој е прв. No competition, thank you. Значи, што е работа? Во тројството нема таа работа. Они само имаш величен. Еден на друго пребацуваат гол... Али зато, браќи и сестри, ве молам, нешто што сватив во последните неколку месеци. Знаете како се молам јас? Брат Никола, ти суди сега, дали е таа добра молитва? Викам, Господе, ти благодарам во името Татко Небесе, ти благодарам во името на Исус Христос. И знаете што додавам уште? Во секоја молитва сега додавам, а кога се молам, покушете да видите дали вистина ви зборам. Го додавам зборот и ти благодарам за силата на Духот Свети. Тоа Духот Свети не го тражи, да се разбереме. Оти, нити Отецот го тражи, нити Синот, ама тоа е добро за нас. Да сватиме колку сме зависни од нашиот Творец, нашиот Татко Небесен. И зато велам, Господе, ти благодарам во името на, значи, во Твоје име Татко Небесен, али во името на Исус Христос и ти благодарам за силата на Духот Свети. Оти таа сила, браќи и сестри, чим ќе ги отвориш са бајни очите? Зашто ние легнуваме како грешник, умираме, кој ќе испопиш очите, ти ништо не знаеш, ти спиеш. Ама чим ќе ги отвориш очите? Ти кажеш, Господе, брзо, те молам. Еве, храмот е отворен, влези. Слободно. И тоа викаш, затоа што јас без тебе денес нема шанса да успеам. Оти ти знаеш што од мене може да добиеш. Само одбивање, себичност, оно што рековме, што е човекот. А, ху, Данило 4.30. Шо вика таму? Тој голем град Бабилон, кој беше изграден. Што е Бабилон символ? Символ на себичната љубов. Ништо друго. Јас ќе направам, јас ќе изградам. Ти можеш да изградиш шипинки, ништо друго. Ти можеш само, што викаат, само грево да си го продадеш. Човекот тоа може да тргува со Господа. Значи, нашата стока стока, велам, оној производ, кој ние можеме да го дадеме на Господа, е само нашиот греф. Ништо друго ние не можеме да го дадеме на Господа. И тој греф со многу срамоти, со многу брукања и резилоци, е, тоа е единственото што можеме да му го дадеме на Господа. Али Господ тоа го тражи. Вика, окей, дай ми го. И знаеш што ќе направам со својот греф? Ќе го фрлам далеко, као да никогаш не си сгрешил. А? А, видиш, значи, као да никога ще си гледа. И не само тоа, вика, ќе ти дадам бела халина да облечеш. А таа халина е што? Христовата правда. Гледате, Христовата правда ни треба секој ден. Секој ден. А во спротивност на Бабилонската кула е што? Е Јерусалим. Јерусалим е символ на што? На слобода, на вечен живот. А ние кажавме, новиот Јерусалим колку ќе биде висок. Вие млади кои не бевте тука, само да слушате. Очете да вам на српско-хрватском кажем да боле разумете. Може. Сега ќе извините, а мала дигресија. Јас сам живео у Босни 14 година и мислим да сам квалифициран да говорим српско-хрватски. Значи, каде Бог стварал, каде Бог E, objašnjavao u Bibliji šta sve on hoće nama da da. U suštini je taj novi Jerusalim, kada ćemo mi biti oni koji će da budu budući stanovnici Novog Jerusalima. A za vašu informaciju da vam kažem da Jerusalim, zidovi Jerusalima će biti visoki i hiljade kilometara. Mnogo više iznad naše stratosfere. Znači da Bog će napraviti takav grad, a veličina Jerusalima će biti kao dve trećine Amerike. Možete to zamisliti. A zidovi imat će po troje vrata na svakoj strani zida i oni će biti uvek otvoreni. I moći ćete kada god želite da dođete unutra Bog, ali onda neće biti grešnika tamo. A znate šta znači 2500 km u visini? Знаете како су то неки прорачунали? Да можете 1 километар да идете натрак и кад подигнете главу горе, ви нечете мочи да видите врх зида. Значи, толико су то високи зидови. Е, толку беше за вас. Се одиме понатака. Значи, треба да знаеме дека ова не е, значи, претња. Ова сакаме да кажеме дека Бог во се тоа, нудејќи ни го новиот Ерусалим, ние сега треба да го имаме нашиот Ерусалим уствари во нашето срце. Не, Ерусалим е символ на животот, а символ на животот е кој? Шо рековме? Исус Христос! Он е нашиот живот! Значи, Ерусалим треба да биде тука. Ние сме духовните израелци, потомци на кого? Шо рекоме прошиот пат? На Аврам и на Агара. А, да, и... <laughs> Ева го, овој сега си игра со мене пасторов, провика, не, не, да, да, а знам што е. Значи, он ги разбира тие работи и брзо реагира. И вие ги разбирате, тоа не е филозофија. Значи, ние сме деца на Аврам и Сара. А што рековме? Сара роди кога беше млада девојка 20 години. Така? А, -а, -а, -а. колку години имаше Сара кога роди? Абе, баба, бе, стара баба, кутрата, не знам дали можела и на ноги да стои. Добро, сега, значи на 90 години, почнале нови заби може да излегуваат кутрата. Сак, така ли? И, а што се крие во тоа раѓање, браќа и сестри? О, намерно го фромот и гледам, некој почнувате да дремкате, па сакам да ве пробудам, затоа малку ги користам овие слики. Оти тоа го научив од моите професори, вика, кога ќе видиш ти спијат студентите, треба да кажеш нешто малку за будење, малку кофеин, малку енерджи дринк. Разбира, е се енерджи дринкот е старата Сара, бабата Сара, наша баба Сара. Ама тоа е нашата мајка, така ли? Значи, она, она раја тогаш кога е Али намерно Господ, исто како што Господ дозволи Лазар да биде три дена во гробот, да се, што викаме, ние да почне да се црвосуе. А вика, Господе, веќе смрди. Како така, вика, кај ќе одиш таму натре? Смрди. Не се оди кај мртовец кој смрди. Ај се сега. Само верувајте. Лазаре, ајде. Абе, Господ од, од, од мртви коски ќе ви дигне човек. Тоа не е ништо тешко за него. Знаете што е тешко за Господ? Гревот. Да се покаеш. Тоа е најголемата филозофија со која Господ се соочува и човечкиот род. Гревот. Тоа му е најтешко на Господ. Ова се другото е изи-пизи. Не знам тоа, да не можам да го преведам на македонски. Не е ни лесно да се тоа преведе. Изи-пизи, тоа е еден израз убав, што вика, значи, многу лесно. Бум! Ама карактерот не може во, затоа што ви дал слободна волја. Значи, Господ ни дал слободна волја и тука е проблемот. Значи, сега пројде времето, отидов во тайм-аут и сега треба се уште да го дефинираме леле, ова ќе биде продолжување два пати по 15 минути. Да, значи, сега доаѓа моментот кога треба да кажеме отворено, пошто ова сето го прочитавме, како гревот е подален. Гревот е подален, значи, на беззаконие. Или американците велат иниквити. Не разбирате. А друга поделба е на грев, значи грев како ќе ви кажам стихови, значи ќе ги а, а, дефинираме и на крајот последниот облик на гревот е а, преступ или трансгрешен. Што тоа значи сега? Тоа е многу важно да го разбереме, иако делува малку сега као да теологии некој тука расправаме, али Псалам 51.5 вика Давид беше обликуван во што? Во беззаконие. А и Кутриот, благодарејќи на тоа, имаше многу жени. Ама, good news е, значи, и ако си прелюбочинец, ама ако му се вратиш на Бога, ќе бидеш спасен. А синот негов, па да не збориме, го надминал, може би и стопати. Ја мислам дека Библијата не ќе <laughs> намерно да ни го каже бројот на неговите прелюби и само рекол илјаду. <laughs> А кој знае колко имало поред тие илјаду уште со кој он. Оти Соломон беше најмудриот човек на светот. И гледате, оној најмудриот паѓа во греф. Исаја Шо вика? Секој отиде страна. Заборави Господ. А на крај ќе го кажамо на најубавото, значи трпете се, еден колач добар, мада е приватен, интимен, ама ќе го кажам, ќе го поделам со вас. Зашто сум среќен и сакам да скокам од раце, од, од овдека. Зашто нешто се случува после 40 години поново, браке и сестри. Ајде да ви го кажам колачот сега. Да не, ве, да не ви течат лиги. Пред 40 години Сара, моја драга Сара, I love you. Седеше тамо на истото место. Кога првпат ја погледнав, си кам, Мирче, пази што правиш. Кој ти беше прв поглед, знаеш, во црква да треба да си задржиш чисти мисли, така ме уча. И шо ви кажа, нашите македонци да го фрли фокото. И е не, сега таму седи, после 40 години. И таа истата Сара, браќа и сестри, вчера кажав, ама сега официјално го кажав, покајала сам се што сам се удала за тебе. Тоа се тешки зборови, браќа и сестри те тера да мислиш многу длабоко. Многу длабоко. Како сум јас човек? И сега вие мене ме слушате, си да ме Мирче, не ли ти е срам, зошто не слезеш одма сега од катедра? Како не ти е срам да сбориш? Жена ти ти рекла, разочарана во тебе, а ти тука ни солиш памет. Е, извинете, Мирче, не ви соли памет. На вас сега, оној кој ви зборува е, уствари, Духот Свети, браќа и сестри. Јас не сакам да филозофирам, али јас стварно верувам дека Духот Свети, кој има респект за природата на грешниот мирче, значи му дозволува да се употребува зборчиња таму и вамо, како што им дозволува на оние кои пишувале Библијата, али сепак вика, ќе го кажеш она што јас сакам да го кажам на моите деца. От тука е мојата храброст. Значи не јас, јас не заслужувам тука да бидам, браќи и сестри. Ако ја кажам некои работи што сум правил, може би ќе почнете да плюкате на мене и првите ќе излезете надвор да нанете камен и да фрлите на мене. Ама пред тоа да го сторите, тоа ви го велам исто што Исус вика, оној кој смата дека не е грешен, фрлете камен на мене. Не ви забранувам. И Исус не им завика, кој сматра дека не е грешен, нека фрли камен. На оваа јадна грешница. Е, јас сум тој јаден грешник. Дали ти, брати и сестро, се препознаваш како тој јаден грешник? Вие младите може би си мислите дека сте совршени, ама ќе ве оставиме да си мислите така, оти реалноста на животот е малку подруга. Ќе ја сватите малку покасно. Али животот нуди големи изазови. И сега Господ мене гледа што ми прави. После 40 години, порво да мојата жена, љубовница, е тука со мене. И седи на истото место. Кажи, брат Раде. Кажи. Не знам. Не знам. Не знам. А се краем, се краем во прав и пепел. Да Раде, да искрено ти верам. Прав и пепел. Што Господ ни дал таква јака жена, која ќе издржи до крајот, дотуше не издржа. Исто како Сара. Уместо да чека на ветувањето, оти. Она беше убедена дека јас сум незиниот избор. Као што сум јас убеден, јас имав такви исти сомневки, ама фала Богу никога што не го кажав. Ама она го кажа, избрза. Не разбираш? Е сега јас сакам со Божета милост да постанам Ромео. А она Джулиет. Не разбирате ли? Значи сега ние влегуваме во сферата на Ромео и Джулиет. Ги пројдовме сите маки, а вие останатите good luck. Јас си ја платив цената. Знаете кој најповеќе платја? Шо рековме? Грешникот. Најголемата цена ја платја грешникот. И вие сега уште на грешник ќе му дојдете и кажа, абе, ти си бил ваков, таков. И се, <laughs> као да со нож бркате раната кутриот, пати крвари, што е он алкохоличар, може би, И ти му викаш, абе, ти си будала, ти си ваго. Уместо да го загрелиш и да му го покажеш Христа, од кого таа особа може да добие сила да го остави гревот. А ти во раната дираш. Браќи и сестри, треба да заборавиме да дираме во раните на братот и сестрата. Заборавете го тоа. Тоа е најголемиот грев кој можете да го сторите, да го гледате, што? Грешникот, уместо гревот во грешникот. А Исус сека да ви вика кроз сите негови чуда, сите негови средби, каде Исус го гледа, кого гледа во човекот? Кого? Кревор. А на грешникот му вика што? Иди и не греши више ова што ти рече. Пак додавме на тоа. Не разбирате ли? Значи, иди и не греши више. Тоа е тајната на Христовата љубов која понатака имаме, значи, ако сакате, Матеј, 7.22.23, да видите како а, луѓето таа сама праведност ја камуфлираат во името на Исус Христос и се прикажуваат како некои суди, великодостојници и така натаму. Во Филипјаните исто имате а, да препознаете таа како се вика, во филмите 3 од 3 до 9, каде што може да видите колку е, колку е безкорисно да, да, да се истакнувате со својата самоправедност. Тоа е една таква празнина, една таква мизерија која Господ не очекува од вас. А сега па, ова беше само, шо рековме, иниквити, беззаконието. А сега тек доаѓа гревот, бајки сестри, и ќе мораме да застанеме тука. Мене ми е многу жал, затоа што јас имам уште многу други работи, кои тешко може, само јас ќе ви ги нафрлам сега, а нема да влезам во анализа, значи, на гревот, гревот као грев, кој, кој означува, значи, едно, едно пореметување, свиткување, значи, нешто што беззаконието толку те совладало да ти сега веќе постануваш оној прав грешник, губиш смисол, значи ти отрпнува кожата или, или да кажеме совеста, и ти сега можеш да бидеш и дрогераш, и you name it, што год сакаш. Гревот, значи, толку може да те обземе, да тотално те изобличи. А пак преступот, или трансгрешен, што тоа е кога веќе драговолно грешиме. Значи, сега веќе толку ми се засладил гревот, тоа е сега највисоката фаза, преступ, каде што во Галадјаните вика, законот беше даден управо за тоа. Затоа што израелскиот народ толку отиде далеку да заборави што? Заборави беззаконието, почна да греши и сега дури толку му се слади гревот, сега веќе намерно греши. Ако сакате, ќе ви дадам многу едноставен пример. Земете било кој. Само да земеш чоколадо, што е најбезазлениот греф. Знаеш дека е штетно, или цигарата. Ајде да заеме цигарата, може би, по, по, по, повеќе ќе ви, ќе ви остане во главата. Цигарата, кој ќе ја научиш, јас сум пушал. Ја знам шо и тоа. Преда Ниджо тука се крстам, јас пушев 4-5 години. И само Господ тогаш ми даде сила, се сеќа. Тоа беше чудо, ја што ги оставив цигари. Али тоа чудо се повторува со секој грев кој ќе влезе во нас. Господ сака да ти каже дека има шанса за грешникот. Али немојте да го гледате а, а, во смисол оној кој греши да го навредите, него имајте симпатија како према еден грешник, како јас ќе ја покажав таа симпатија. Значи, да имате трпение, за да можам да ви се смилувам. Или што вика, со каков суд судите, е па сеја со таков суд ќе ти судат. Затоа треба да пазиме, да покажуваме љубов. На еден брат тука му кажа вчера, да него срамотиме поново името да го спомнуваме, тоа не е вопшто битно, а бе викам, брате, сега нема дури да погледна во него, Значи, брате, абе да те видам уште во јавна куќа, знаеш што ќе направам јас со тебе сам? Сега како го разбирам Исус. Кога ќе ми дадеш прилика, само ќе те загрлам и најверојатно ќе заплачам. Тоа е све што ќе добиеш од мене. Само да ти дадам до знаење дека тоа што го правиш не те осудувам, затоа што знам и јас сум тоа го правил. Чекај сега, немој да одиш толку далеко, те молам се, тоа не е тоа поентата. Јас прво и прво во јавна куќа не сум ни влегол, не разбираш. Значи, поентата е, значи, кога ќе го видите братот, значи, она што сакам да го нагласам, е дека како ние да се понашаме према гревот. Тоа е поентата. Према грешникот, да, токму така. Значи, што можеш ти да... на, најголемиот ефект е, Јас се сеќам, мојата жена Тоа метода ја применила безброј пати во нашиот брак. Само ќе си пречути. Ама ќе дојде време кога ќе си го добиам нормално, али многу пати пречутува. И само си ти избира. Као татко ми. Ми избираше и кој ќе ми го собере, кој ќе ми го удри чотекот. Леле, мајко, многу редко ме тепаше, ама секој тепање ми се го запамтил. Ми простол, ми простол, ми простол, баш како Господ. А ќе дојде време кога ќе морам те слепна малку да се освестиш, шо правиш? Пробуди се. Значи, тука ќе застанеме, јас имав значи, многу повеќе стихови тука во Јаков, во Римјаните 3.20 и така натаму. И, молим? Да, доста. И тука ќе застанеме. И на крајот само сакам да ви кажам дека Господ не љуби и дека а, ја дори имав во план нешто малку да го спомнам и Павловото патување, неговиот живот е многу интересантен, а тоа ќе го ставиме, тоа може да биде проповед само за себе. Тоа ќе го ставиме за друг пат. И на крајот сакам да завршам со една мисла. Од uh, Prodigal Son, тоа е изгубениот, изгубениот син. Значи, со таа мисла сакам да го завршам ова моје обраќање на вас. Значи, не велам проповед, затоа што ако сакате проповед, еве ви го човекот тука. А ако сакате од грешник да слушате паталец, повикайте ме мене. Ја ќе ви кажам. Али јас не сакам да се правам проповедник, затоа што јас немам ни теолошки факултет. Јас сум еден обичен грешник кој ја проучува Библијата озбилно сега и го молам Господ да ми се смилува. А го молам Господ истото тоа да го направи со сите вас. Значи, изгубениот син. Ме молам. Што таткото прави према синот, кога се враќа назад, кога одлучува. Сине, не ми е гале што го профуцка имањето. Не ми е гале што разратно живееш. Фала ти, сине, што ми дојде. Тоа се раците, сега велам на нашиот Бог. Кога велам Бог, еднакво треба да ги гледате, браќа и сестри рацете на, на таткото, на синот и на светиот дух. Сите тие шест раце се стопени во две раце. Ме разбирате? Ние гледаме само две раце, а покушаваме некојаш да двоиме, немојте уопште да пробате. Зашто тоа Бог не го тражи од нас. Само гледајте ги моите расширени раце. Али тоа сепак се рацете на Отецот, Синот и Светиот Дух. И шовика вика таму? ќе ти дадам, сине, што? Ајде да завршиме со тоа. Брат Никола, брзо сега, да размислуваме. Што ќе ти дадам? Прстен, нова облека и уште што? А, а сандалите? И заборави. А, сандалите се многу важни. Многу важни. Сите овие, а се неам време понатака да ви објаснам тоа, значи, пак сега проповед за себе, продигал сам можете толку работи да, да, да, да, да, да видите, само ако завлезете длабоко. И сандали ти давам. Кој оди со нас? Што мислите? Исус или Духот Свети? Значи, каде е Исус? Исус е на небото, во светињата на светињите. А со нас сега оди, опросите ме ако мислите другачи, али ја ќе си го кажа моето мислење со нас сега оди Духот Свети. А Духот Свети па, не сака да се наметнува, него ви го става Исус во срцето и ви вели, Ирче, пази, Исус што рече за ова приказна, за онаа приказна и она, све што е дадено во Библијата. Сака да ти каже, значи, сетите се на Исус и на неговите искуства. И Господа ни помогне, браќи и сестри, колку ни е важен Павле Исус ти уште многу поважен, али Павле е добар за да сватиме као што и Духот Свети прави напор, така кутриот Павле исто вика, све чиним само да кога добиjem, Отецот или Духот? Не, Христа, зашто тој е амбасадорот, тој е нашата надеж и нека Бог ни помогне, браке и сестри, секогаш да го гледаме нашиот Исус со кого ќе бидеме во вечноста, кој ќе биде со нас во вечноста во Новиот Ерусалим и кој го избрал Ерусалим како негов престол. Ние ќе бидеме во центарот на свемирот. Има да ни доаѓаат гости од планети и планети, што они ќе сакаат да слушнат во живо. Како сме се спасиле од еден тежок грешник, совршен човек. Колкото тоа убаво! Зар не е вредно да се живее во таа надеж. Нека Господ ни помогне, браќа и сестри. Амин.